նշել էիք, որ պիտի որոշակի ժամանակ անցնի, որպեսզի կարողանանք հասկանալ ինչ իրավիճակ է, վնասները հաշվարկենք եւ այլն։ Հիմա մասնագիտական խմբերը աշխատում են տեղում, լինում են դաշտերում, ինչ է բարձվել։ Ուրեմն անմիջապես կարգտահարությունից հետո ճիշտ չի գնահատել իրավիճակը տեղում, սովորաբար մի քանի օր անցնում է, հետո է արդեն մասնագետները գնահատում կոնկրետ վնասի չափերը։ Նախորդ շաբաթ մենք տեղում ծանոթացել ենք եւ գնահատել ընդհանուր իրավիճակը Մարտակերտի շրջանի շրջանում եւ Ասկերյանի շրջանում համապատասխանմասնագետների հետ միասին ընդհանուր պատկերը արդեն ունենալուց հետո մենք կարող ենք խոսել նաեւ աջակցության միջոցառումներից, սակայն հանձնարարված է շրջաններից տրամադրել անվանական ցուցակները ըստ համայնքների, ըստ մշակաբույսերի, ըստ պտղատեսակների։ Բավականին լուրջ վնասներ է հասցվել եւ Մարտակերտի շրջանում եւ Ասկերանի շրջանում եւ վնասները եղել են եւ կարկուտից, եւ սելավներից, եւ ուժեղ քամիներից, ինչեւ անգամ բավականին ամուր սարկած ջերմոցներ են քամու պատճառով լուրջ դժվել, իսկ ցանկատարածքները սելավների պատճառով են հիմնականում դժվել, հատկապես Ասկերանի շրջանում։ Այդ ամենը գույքագրվելու է եւ ներկայացվելու է գյուղատնտեսական Գյուղատնտեսության նախարարություն, որից հետո արդեն համապատասխան քննարկումներից հետո եւ նախարարությունում եւ կառավարությունում արդեն կարող են խոսել ինչ մեխանիզմներ մենք կարող ենք առաջարկել հողօգտագործողներին, նյութական թե ֆինանսական արդեն կորոշենք հետագայում։ Սովորաբար այս մայիսը շատ ջրառատ էր, տեղումները շատ էին եւ բավականին ագրեսիվ տեղումներ էին, որևէ ձևով վնասել է վերքահավաքին թե ոչ։ Ուրեմն նախքան մայիս ամսվա սելավները եւ կարկուտները մենք լուրջ խնդիրներ ենք ունեցել աշնանացանի տարածքներում երաշտի պատճառով եւ այդտեղ բավականին կորուստ կա բերքի առումով նշեմ նաեւ որ մայիսյան անձրևները գրեթե չեն բարելավել ընդհանուր վիճակը սակայն մայիս ամսվա ընթացքում տեղումները աննախադեպ են եթե նախորդ ասենք մարտ եւ ապրիլ ամիսների տեղումները բավականին ցածր էին նորմայից ապա մայիս ամսումը լրիվ հակառակը եւ տեղումները մի քանի անգամ գերազանցում են նորմային բերքի առումով լուրջ խնդիր վնասներ են հասցվել Մարտակերտի շրջանում հատկապես խաղող այգիներին եւ միշակալ պատղատու այգիներին, ինչպես նաեւ առանձին դաշտերին, հիմնականը վնաս է հասցվել նաեւ տնամերձ բանջարբոստանային մշակաբույսերի։ Ասկերանի շրջանում խնդիրներ ունենք ջերմոցների հետ, խնդիրներ կան բոստանային մշակաբույսերի հետ, բանջարեղենի, առանձին տեղեր նաեւ հացահատիկի ցանքերում, իհարկե նաեւ պատղատուների թիթի բերքնապակասել, ասենք եթե որոշ պատղատեսակներ դեռ քամիներին կարող կարող են դիմակայել թութը արդեն ինչպես գիտեք հասունացած է եւ բավականին լուրջ վնասներ են կրել մեր օգտագործողները Նախնական վնասների չափերը դեռ չեք հաշվարկել։ Այս պահին շրջաններում աշխատում են մասնագիտական խմբերը։ Խնդիրը առաջանում նաև անընդհատ տեղացող կարկուտները եւ սելավները մայիս ամսվա ընթացքում գրեթե ամենօրյա բարբերականությամբ ունենում ենք տարբեր հատվածներում եւ կարկուտ եւ սելավներ եւ ուժեղ քամիներ եւ կարծես մոտորերից դեռևս շարունակվելու է ըստ կանխատեսումների այդ պատճառով դժվարանում է մասնագիտական խմբերի աշխատանքները հուսով եմ մոտորերից կավարտենք եւ արդեն ընդհանուր կունենանք պատկերը ինչ վիճակում է բացի դրանից նա եթե խոսենք հացահատիկի մասին ապա հիմնականում բերքահավաքի ժամանակ ժամանակահատվածում ավելի ստույգ երևում, թե ինչ չափի կորուստներ ունենք, ասենք կողքից նայելով կամ հեռվից նայելով այդ պատկերը չես ունենում, ինչպեսին էլ արդեն պետք հավաքի ժամանակ ես ունենում։ Առհասարակ ինչպես է այս տարի գնահատում գյուղատնտեսական տարին բավականին բարդ տարի է, ինչպես նշել ենք, ունեցել ենք երաշտ, այդ երաշտը մենք ունեցել ենք նաև նախորդ տարի աշնան եւ ձմռան ամիսներին, ինչը լուրջ վնասներ է հասցրել հացահատիկին։ Դրանից հետո արդեն գառնանային երաշտը, հիմա գառնանային կարկտահարություն։ Դժվարանում եմ ինչ-որ կանխատեսումներ անել, բայց կարծում եմ բավականին բարդ տարի է եւ ճիշտ է մենք ամեն ինչ մեզանից կախված անում ենք եւ կանենք, բայց բնության դեմ իհարկե անզոր ենք։